สัทกรณโตปุเบนวะวิอังปุมกิจังกาตับบังโหติตันทานะสัมมัจนันจะตถะปดีปุจละนันจะอาสนะปัญญปนันจะปานิยปริโภจนิยูปัฏฐะปนันจะ ชันดาระหานังพิคูนังชันดาหรนนจะเตสัญเยวะกะตุโปสะท่านังปาริสุทธิยาปิอาหารนันจะอุตุขานันจะพิคุกะนะนาจะพิคุนีนะโมวาโดจาติสัทธาปุริเมสุจตูสุกิจเจสุปฏิปกิจจังอิดานิสุริยาโลกัสสะอธิตายะนาธิ อัปรานิตีนไมพิคูนังวัตังญาณันเตหิพิคูหิกตานิปรินิไม่ดานิหนเตชันดาหารณะปาริสุทธิ อาหารนานิปนาอิมิสังสีมายังหัตถปาสังวิจหิตวานิสินนานังพิคูนังอภาวะโตนาทิ อุตุขานังนามาเอตกังอติกันตังเอตกังอวสิทันติ เอวังอุตุอาจิขนัง อุตูนีทะปนะซาสเนเฮมันตะยิมมะวัชานานังวะเสนะตีนิหนติอายังยิมโมตุอิมัตมินจะอุตุมหิอัตฐาอุโปสทาอิมินาปะเคนะเอโกอุโปสโทสัมปตโต ดเวอุโปสัธาอติกันตา ปัญจอุโปสัธาอาวสิทาอิติ เอวังสเบหิ อายัตมันเตหิ อุตุขานังทหาเรตับบังภิกขุกนนานามาอิมัสมิงอุโปสัทะเกอุโปสัทัทายะสันนิปติตาภิกขุเอตตกาติภิกขุนังกนนาอิมัสมิมปนะอุโปสัทะเก ปัญจภิกขุสันนิปติตาหอนติอิติสัมเบหิอายัตมันเตหิภิกขุกันเนาะนาปิอาเรตับบางภิกขุนีนะโมวาโดปนาอิดานิตาสังนัติตายนัติอิติสักรโนกาสานังปุบกิจานังกตตานิกรโนกาสานังปุมกิจานังปกติยาปรินิมิตตา เอวันตังนวะวิทังภูบากิจังปรินิพมิตังโหตินิพมิเตจะภูบากิจเจสเจโซดิวะโซจาตุดะสีปันมะระสีสาบังกีนะมัญญะตโรยะทะจุโปสะโท ปันมะระโส ยาวติกาจะพิคู่กรรมปตาสังขุโปสธาระหาจตารโรวาทโตวาอติเรกาปกตตาปาราจิกังอนาปันนาสังเขนวาอนุคิตาเตจะโคหัตถปาสังอวิจหิตวาเอกสีมายังมิตาเตสันจะวิกาละโภชนาดิวะเทนะวัตถุสภากาปฏิโยเจนวิจันติ เตสัญจะหัตถปาเซหัตถปาสโตบาหิกรณะวะเซนะวเจตโบโกจิวัจนียะปุกโลเจนัทิเอวันตังอุโปสถกัมมังอิเมหิจตูหิลักขณยหิสังกหิตังปตะกันลังนามะโหติกาตุงยุตรูปัง อุโปสถกรรมัตตะปตะกันละตังวิดิตวาอิดานิกริยมาโน อุโปสโทสังเขนะอนุมาเนตับโบ